Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Jaz tlele sem zaradi tega, ker tukaj vidiš pol mladih, kaj drugače z leta ne vidiš, a nekaj se odkje poznamo. In pač pridemo vsi sami in se pa tle srečamo in je tle ful dober, ker ful folka poznaš. Pravijo, Šuštan in sva prišla sem pogledat, če je res. Ja, tukaj je ful super, se sicer sem že drugo leto, sam prvo leto nisem bila neki po delavnicah, tako da zdaj sem prišla sem še enkrat, ker je pač dober bend. Um, veliko folka novega spoznaš in ja, to je to. Pač fajn se mi zdi, ne? Stična je fajn, pa zdaj par let že nisem bil, pa sem je zluštala, da je prišla. Ja, je nožno, da se veliko prijatelj srečaš, sem iz sestrom, štirimi sestrami sem prišla lahko še nekaj srečaš, kaj že dolgo nisi videl. Zanimivo je, da ravence, mogoče pa najbolj kaj imaš. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.